Forta cresco de vent energio en Germanio. En la norda kai orienta maroi de Germanio, oni reservas spazon por tiom da vento turbinoi che ili productos la roblon de tiui kiui jam funkcias tie. Tio ancorau ne estas cio. Kiu de longe ne estas vidinta la nordan maron de supre, tiu mult loce ne plu reec conas la maron. En longai vizoi tie starigis ventoradoi. Inter ili staras ofte platformoi, el kiui la electro fluas alla usantoi en Germanio. En tutte mil quincent tridec sep ventoradoi staras jam en la norda kai orienta maroi de Germanio. Ce bona vento! ili produktas energion kiom ok grandai centraloi. Ok como unu gigawattoin. Kai tio estas nur la comenzo. Presentigis nova plano kiu prescribas novain areoin en kiui estu starigitai vento parcoi dum la venontai iaroi. Se ciui areoi, ciui estas marcitai en la plano, estus vere laucele utiligatai, tiam tie eblus producti la quaroblon da electro olgis nun. Tridec ses como quin gigawattoi da productivo tie starus. Por compari, ciui ventoradoi sur seca grundo in Germanio cune atingas non tempe capaciton de quindec hoc gigawattoi oni nun volas atingi 30 gigawattoin. En la jaro 2040 quin, oni antau vidas produktivon de 70 gigawattoi en la germanai maroi. Tio estos la decoblo de hodiau. La prepar laboroi por la plano dum pli ol unu jaro. Gi consideru precipe la interessoin de la shipa trafico, por la shipoi restos fixai corridoroi. La plano estas ne nur antau condicio por la construado de ventoradoi, set ancau por la necessae electrai retoi. En ideala caso, la connectai punctoi pretigio samtempe ciel la ventoparcoi. Nun estas tre favora situatio por la starigo de novai ventoparcoi char neniam antaue en Germanio la construado de vento estis tiel simpla kiel hodiau. La nova versio de la legio pri ecologia electro attribuas alla starigo de novai installagioi el staran publican intereson. Tio simpligas aproboin. Ancao je la nivelo de EU, oni shaltis al pli rapidigo. Comense de la iaro equalidis la directivo pri urgiai casoi de EU. Gi accelu la plivastigon de renovigeblai energioi. Responde alla energia criso. Ancau gi antau vidas esceptoin. En prioritatai regionoi, tiel eblas resigni pri longtaurai examenoi de la mediai circonstanzoi, tio validas ancau por la maroi. Oni antau vidas grandegan intereson por vento proiectoi. Nun tempe investantoi ec resignas pri ciai subvencioi por la starigo de vento parcoi, char tio estas profitiga jam sen subvencioi. La vent energio do havas bonegan perspektivon en Germanio oni povos resigni pli cae pli pri la bruligo de fossiliae energi portantoi.